16 skirsnis Dabar vidurdienis, Maksimilianai, dėkokite Dievui, kad atėjote pas mane šiandien vidurdienį, o ne vakare, ne rytoj rytą. Klausykite, ką jums pasakysiu, Morelė. Dabar vidurdienis. Jeigu Valentina dar gyva, ji nemirs. Dieve mano, sušuko Morelis, aš ją palikau mirštančią. Montekristas parėmė galvą ranką. Kas vyko tose smegenyse slegiamuose baisingų paslapčių? Ką pakuždėjo šviesos arba tamsos angelas tam protui nepermaldaujamam ir kartu gailestingam? Vienas dievas te žino. Montekristas vėl pakėlė galvą ir šį kartą jo veidas buvo giedras kaip bundančio kūdikio. Maksimilianai, tar jis, ramiai grįžkite namo, aš jums įsakau nieko nedaryti, nesijimti jokių žygių ir netemdyti savo veido jokiais rūpeščiais. Laukite žinių iš manęs, eikite. Viešpatie, tari Morelis, jūsų šaltagraujiškumas mane gazdina. Nejaugi jūsų galioje ir mirtis, ar jų žmogus, ar gal angelas, ar dievas. Ir jaunas karininkas, kurio joks pavojus nepriversdavo trauktis nei per žingsnį apimtas neapsakomų siaubų, ėmė trauktis nuo Montekristo. Bet Montekristas pažvelgė į jį taip liūdna ir švelniai šipsodamasis, kad Maksimilianas pajuto trykštant ašaras. Daug kas mano galioje draugužė, atsakė grafas, eikite, man reikia pabūti vienam. Morelis, veikiamas nesuvokiamos galius, kuriai paklusdavo visi, kas tik susidurdavo su Montekristu, net nebandė jai priešintis. Jis paspaudė grafui ranką ir išėjo. Bet prie vartų staptelėjo laukdamas Batisteno, kurį pamatė atbėgant nuo Matinjono gatvės. Tuo metu Vilforas su Davrinji atskubėjo į karališkojų prokuroro namus – Valentina dar buvo be sąmonės ir daktaras apžiūrėjo ligonę taip rūpestingai, kaip reikalavo aplinkybės iš gydytojo žinančio baisę paslaptį. Vilforas, nenuleisdamas akių nuo daktaro veidų, laukė, ką jis pasakys. Nuartie dar labiau išbliškęs negu Valentina, dar nekantriau laukiantis atsakymo negu Vilforas, taip pat labai nerimavo. Ir visos jau sielos bei proto galius buvo susitelkusios žvilgsnėje. Pagaliau davrinjį lėtai tarė, ji dar gyva. Dar, sušuko Vilforas, koks baisus žodis, daktarė. Taip, aš kartauju, ji dar gyva ir tai mane labai stebina. Ar ji išgelbėta, paklausė tėvas. Taip, nes ji gyva. Tuo metu Davrinji pažvelgė į Nuartie akis. Jose spindėjo neapsakomas džiaugsmas, gili ir skvarbi mintis, ir daktaras tiesiog apstulbo. Jis vėl paguldė į kreislą ligonę kurios blyškios lūpos bemaž nesiskyrė nuo išbalusio veido ir atsistojo prieš nuartyje, visą laiką įdėmiai sekusi kiekvieną gydytojo judesį. Ponas de Vilforai, pagaliau tarė Davrinjį, prašom pakviesti panelės Valentinos kambarinę. Vilforas paleido dukters galvą, kurią laikė ant rankos, ir pats nuėjo kambariniais. Vos tik Vilforas uždarė duris, Davrinjį priejo prie nuartyje. Jūs norite man kažką pasakyti, paklausė jis. Senis išraiškingai sumirkščiojo ir, kaip mes žinome, tai buvo ženklas, kuriuo jis išreikšdavo teigimą. Man vienam? Taip, parodė Nuartie. Gerai pasistengsiu, kad mes liktume dviese. Tuo metu grįžo kambarinis lydimas Vilforas. Paskui juos įėjo ponė de Vilfor. Kas atsitiko vargšiai mergytai, sušuko pamoti, ji ką tik buvo pas mane, tiesa skundėsi negaluojanti, bet man nei galva netėjo, kad lyga tokia rimta. Jaunoji moteris su ašaromis akise jautriai, kaip tikra motina, priejo prie Valentinos ir paėmė jos ranką. Davrinji, tebežiūrėjęs į nuartyje, matė, kaip išsiplėtė kone iššoko senio akys, kaip išbliško skruostai, o kaktai išpylė prakaitas. Tai šit kaip, nejučiom tarė jis, sekdamas nuartyje, kuris nenuleido akių nuo ponios de Vilfor. O ši kalbėjo, vargšiai mergytė reikia į lovą, eikš, Fanė, mudvi ją paguldysime. Davrinji pritarimai linktelėjo galvą, nes taip galėjo pasilikti vieną su nuartie, bet griežtai uždraudė, ką nors duoti ligoniai be jo žinios. Valentina buvo išnešta, ji atgavo sąmonę, bet priepulis ją taip išvargino, kad ji neįstengė nei judėti, nei kalbėti tačiau dar paėgė akimis atsisveikinti su seneliu, kuris žiūrėjo į anūkę su tokiu skausmu, tarsi jam būtų plėšę iš krūtinės širdį. Davringi palidėjo ligonę, davė reikiamus nurodymus, liepė Vilforui pačiam važiuoti į vaistinę, ten žiūrėti, kad prirašytas mikstūras paruoštų prie jo, paskui parvežti jas ir laukti dukters kambaryje. Po to dar sykį įspėjęs, kad niekas Valentinai neduotų nieko gerti, jis nulipo pas nuartyje, rūpestingai uždarė duris, patikrino, ar niekas nesiklauso ir tarė. Jūs kažką žinote apie anūkės lygą? Taip mirktelėjo senis. Mes negalime gaišti, Aš jums duosiu klausimus, o jūs atsakinėsite. Nuartie parodė, jog jis pasirengęs atsakinėti. Ar jūs buvote numatęs tai, kas šiandien atsitiko Valentinai? Taip. Davrinji valandėlę susimastė, paskui priejo prie Nuartie arčiau. Atleiskite man už tai, ką dabar pasakysiu, bet visko reikia žiūrėti atsidūrus tokioje baisioje padėtyje. Ar matėte, kaip mirė vargšas barua? Nuartie pakėlė akis į dangų. Ar žinote, nuo ko jis mirė, paklausė Davrinjį, dėdamas ranką nuo artyje ant pėties. Taip, atsakė senis. Ar manote, kad jis mirė savo mirtimi? Nejudančiomis nuo artyje lūpomis lyg ir šmeistelėjo šypsena. Tai jūs įtarėte, kad Barua buvo nunuodytas? Taip. Ar manote, kad nuodai, kurių auka jis tapo, buvo skirti jam? Ne. Kaip jums atrodo, ar ta pati ranka, kuri per klaidą smogį Barua, šiandien smogį Valentinai? Taip. Tai ji taip pat žus? Paklausė Davrinjį, įdėmiai žiūrėdamas nuartyje į akis. Jis laukė, kokį įspūdį padarys seniutas klausimas. Ne, atsakė šis su tokiu triumfu, kad gudriausiai spėjikas būtų suklupęs. Tai jūs turite vilties, nustebęs paklausė Davrinjį. Taip, kokios? Senis parodė akimis, kad negali tai atsakyti. Ak, tiesa, sušnipždėjo Davrinjį. Paskui vėl kreipėsi į Nuartie. Jūs tikitės, kad žudikas daugiau nebesikėsins? Ne. Tai jūs tikitės, kad nuodai Valentinai nepavojingi? Taip. Suprantama, jūs neblogiau už mane žinote, kad ją buvo mėginta nunuodyti, pridūrė Davringį. Senis parodė akimis, kad niekiek tuo neabejoja. Tai kodėl tikitės, kad Valentina liks gyva? Nuartie atkakliai žiūrėjau į vieną tašką. Davringį pasiekė tą žvilgsnį ir pamatė, kad jis įsmeigtas į butelį su vaistais, kuriuos jam atneždavo kas rytą. Ak, šit kas, tarė Davrinjį, kuriam šovė į galvą viena mintis. Nejaugi jūs būtumėte sukalvojęs. Nuart ji nedavė jam baigti rodydamas taip. Apsaugoti ją nuo nuodų veikimo, taip. Pratindamas po truputį, taip, taip, taip, rodė nuart jie, džiaugdamasis, kad daktaras jį suprato. Vadinasi, jūs girdėjote, kai aš sakiau, kad vaistuose, kuriuos jums duodu, yra brucino, taip. Pratindamas ją prie tų nuodų, norėjote neutralizuoti jų veikimą. Nuartie vis taip pat triumfavo. Ir jums tai pavyko, sušuko Davringį. Be šitos atsargumo priemonės nuodai šiandien būtų pakirtę Valentiną, pakirtę akies mirksniu negailestingai. Priepolis buvo nepaprastai smarkus. Bet viskas baigėsi tik sukretimu ir bent šį kartą Valentina nemirs. Nežemiškas džiaugsmas suspindo senio akyse su begaliniu dėkingumu pakeltose į dangų. Tuo metu įėjo Vilforas. Štai daktarė vaistai, kurių jūs reikalavote. Ar juos paruošė prie jūsų? Taip, atsakė karališkasis prokuroras. Nebuvote jų išleidęs iš rankų? Ne. Davrinjį paėmė butelį, nuvarvino iš jo keletą lašų ant delno ir paragavo. Gerai, tarė jis, eime pas Valentiną. Aš ten pasakysiu, ką daryti, o jūs, ponas Devilforai, prižiūrėkite, kad visi reikalavimai būtų tiksliai pildomi. Kai Vilforo lydimas Davringi ėjo į Valentinos kambarį, kažkoks italas kunigas Orus, kalbantis ramiai ir su pasitikėjimu, įsinuomojo namą greta karališkojo prokuroro. Nežinia, po kokių dėrybų visi trys to namo nuomininkai praėjus dviem valandoms iš jo išsikrausti. Ir visame kvartale pasklido kalbos, kad to namo pamatai netvirti ir pastatas gali sugriūti – Tačiau tai nesukliudė naujajam nuomininkui dar tą pačią dieną apie penktą valandą įsikurti jame su visais savo kukliais rakandais. Naujasis nuomininkas sudarė sutartį trejiems, šešeriems ar devyneriems metams ir pagal namų savininkų nustatytą tvarką sumokėjo už šešis mėnesius iš anksto. Tas naujasis nuomininkas, kaip jau sakėme, buvo italas vardu Džakomas Buzonis. Tučto jau buvo pasamdyti darbininkai ir tą pačią naktį, reti praeiviai pasitaikytame gatvės gale nustebę žiūrėjo, kaip dailidės ir mūrininkai remontavo sukežusį namą. 22 skyrius Bankininkas ir jo duktė Iš paskutinių skirelių žinome, kad ponė Danglar buvo atvykusi pas ponę de Vilfort oficialiai pranešti jai apie būsimas Eženy Danglar ir Andrijos Kavalkančio vestuvės. Tas oficialus pranešimas tarsi liudijo, kad visiems suinteresuotiems asmenims pavyko susitarti, bet vis dėlto prieš tai vyko viena scena, apie kurią turime papasakoti skaitytojams. Todėl prašome juos grįžti truputėlį atgal į didžiųjų katastrofų dienos rytą – ir persikelti į gražią, auksų tviskančią svetainę, su kuria mes juos jau supažindinome ir kuria taip didžiavusi jau savininkas baronas Danglaras. Apie 10 valandą ryto toje svetainėje jau kelius minutės šiandien ten vaikštinėjau susimastęs ir matyt kažko susirūpinęs pats baronas, žvalgydamasis į duris ir staptelėdamas, kai tik išgirsdavo kokį šnarėsi. Pagaliau netekęs kantrybės, jis pašaukė liokajų. Etjenai, tarė baronas. Paklauskite, kodėl panelį Eženį prašė laukti šioje svetainėje ir kodėl esu verčiamas laukti taip ilgai. Šitaip išgėžęs apmaudą baronas truputį nurimo. Iš tikrųjų, rytą panelį Danglar paprašė tėvą audiencijos ir audiencijai paskyrė pauksuotąją svetainę. Tas keistas prašymas ir ypač oficialus jo pobūdis gerokai nustebino baroną, kuris tuojau išpildė dukters norą ir pirmas atėjo į svetainę. Etienas netrukus grįžo įvykdęs įsakymą. Paneliais danglar kambarinė man pranešė, tarė jis, kad panelė eženį baigė rengtis ir tuo ateis. Danglaras linktelėjo, kad atsakymų patenkintas. Aukštuomeniais ir net savo tarnų akise danglaras dėjusi geraširdiškų vyrų ir atlaidžių tėvų. Šito reikalavo demokratiškų veikėjų vaidmuo komedijoje, kurią jis vaidino. Baronui atrodė, kad šitai jam tinka – Panašiai ir antikinėme teatre teivų kaukių dešinysis burnaus kampas būdavo pakeltas ir įsišiepęs, o kairysis nuleistas ir verksmingas. Pasiskubinsime pridurti, kad intimiame ratelyje įsišiepęs burnos kampas nusileisdavo su lyg verksminguoju, taigi geraširdiškas žmogelis paprastai dingdavo, užleisdamas vietą grubiam vyrui ir despotiškam tėvui. Kodėl ta pakvaišėlį mergiauti Jeigu jai reikia su manimi pasikalbėti, neteina į mano kabinetą, murmėjo danglaras. Ir apie ką ji nori kalbėtis. Jis svarstė ir svarstė tą nerimastingą mintį, bet staiga atsidarė durys ir pasirodė eženį, apsirengusi juodo tokios pats spalvos gėlėmis ir siuvinėto atlasų suknele, vien plauki, bet su pirštinėmis, tarsi pasiruošusi eiti į savo ložę italų teatrę. Na, eženį, kas yra, sušuko tėvas ir kampo plynių tai iškilminga svetainė, kai taip jaukiai galima pasėdėti mano kabinete. Jūsų teisybė, ponė, atsakė Eženį, gestu kviesdama tėvą sėstis. Jūs iškėlėte man du klausimus. Apie tai mes ir šnekėsimės. Aš jums dabar atsakysiu į abu, bet pradėsiu nors ir ne pagal tvarką nuo antrojo, nes jis paprastesnis. Aš pasirinkau mūsų pasimatymui svetainę, kad išvengtume nemalonių įspūdžių ir įtakų susijusių su bankininko kabinetu. Kasos knygos, nors ir storai pauksuotos, spintos užrakintos lyg tvirtovių vartai, krūvos nežinia iš kur suplaukusių banknotų ir daugybė laiškų atėjusi iš Anglijos, Olandijos, Ispanijos, Indijos, Kinijos ir Perų, visuomet keistai veikia tėvų protą – ir priverčia jį užmiršti, kad pasaulyje esama didesnių ir šventesnių reikalų negu visuomeninė padėtis ir jo indėlininkų nuomonį. Štai kodėl aš pasirinkau šią svetainę, kur tarp puikių rėmų jūs matote mūsų laimingų besišypsančių portretus savo mano ir motinos ir įvairiausius idiliškus peizažus bei jausmingos piemenėlių scenas. Aš labai tikiu išorinių įspūdžių gale. Gal tai, ypač jūsų manimų, ir klaidinga, bet ką padarysi. Nebūčiau artistė, jei neturėčiau kai kurių iliuzijų. Labai gerai, atsakė Danglaras, šaltakraujiškai išklausęs tirados, nors nei žodžio nesupratęs, nes kaip ir kiekvienas klastūnas pašnekovo mintyse atkakliai mėgino rasti savo minčių atspindį. Vadinasi, į antrą klausimą maždaug atsakyta, toliau kalbėjo Eženijai niekiek nesutrikusi, kupina tų bemaž vyriškų pasitikėjimų savimi, matomų jos judesiuose ir kalboje. Atrodo, jūs patenkintas mano pasiaiškinimu. Dabar grįžkime prie pirmo klausimo. Jūs klausite, kodėl aš prašiau šios audiencijos. Atsakysiu trumpai, nenoriu tekėti už grafo Andrijos Kavalkančių. Danglaras pašoko krėsle ir pakėlė į dangų rankas ir akis. Taip, ponė, visiškai ramiai atsakė Eženijai. Matau, jūs nustebote. Tiesa, visą laiką, kol buvo tik kalbama apie tas vestuves, aš niekiek nesipriešinau, nes kaip visuomet buvau tikra, jog atėjus laikui mokėsiu atvirai pareikšti savo laisvą ir nepalenkiamą valią tiems žmonėms, kurie neklausiai ar aš sutinku. Tačiau šį kartą mano ramumas, mano pasyvumas anot filosofų plaukė iš kito šaltinio – Kaip nuolanki ir mylinti duktė, šypsena šmeistelėjo rausvose merginos lūpose, aš bandžiau paklusti jūsų norui. Ir kas? paklausė danglaras. Tai štai, ponia, atsakė Eženį. Nors stengiausi iš visų jėgų, bet dabar, kai atėjo laikas, jaučiu, jog negalėsiu būti paklusni, kad ir kaip stengčiausi. Vis dėlto, tarė danglaras, kuris, būdamas netokio lakaus proto, iš pradžių atrodė stačiai pritrenktas nepermaldaujamus dukters logikos ir šaltakraujiškumo bilojančio apie tvirtą valią ir toli numatantį protą. Kodėl tu atsisakai, eženį? Kodėl, pakartojo duktė. Dieve mano, Andrija Kavalkantis nėra nei bjauresnis, nei kvailesnis ar įkiresnis už bet kurį kitą. Tie, kurie sprendžia apie vyrą iš veido ir stomens, gali jį palaikyti net gana pakenčiamų modelių. Nepasakyčiau, kad jis mano širdžiai netoks mielas, kaip kuris kitas. Taip samprotauti galėtų pensijonų auklėtiniai, bet aš tai ne jie. Aš nieko nemyliu, ponė, jūs tai žinote. Užtat aš nesuprantu, kuriam galui be būtino reikalo užsikarti ant kaklų palidovą visam gyvenimui. Argi vienas išminčius nėra sakęs, nieko nereikalingo, o kitas viską, ką turiu, nešuosi su savimi. Tuos aforizmus – Mane išmokė net lotyniškai ir graikiškai. Vienas jų turbūt Fedro, o kitas Bijanto. Tai va, brangus tėve, gyvendama sudužusi gyvenimą, o gyvenimas tai nuolatinis mūsų vilčių dužimas, aš metu į jūrą nereikalingą balastą, štai ir viskas. Pasilieku savo teisę būti vieniša, vadinasi laisva. Nelaimingo ji, blyždamas sumurmėjo danglaras nes iš patyrimo žinojo, kad netikėtai jo sutikta kliūtis neįveikiama. Nelaimingoji, pakartojo Eženį, būkite ramus nei trupučiu. Jūsų pasakymas, ponė, man atrodo pernelyg teatrališkas ir dirbtinis. Priešingai, laimingoji. Sakykite, ko man trūksta. Aukštuomenys nuomonė, aš graži, o tai jau šis tas, jei nori, kad tau visi būtų palangus. Aš mėgstu, kai žmonės man palankūs. Šypsantys veidai netokie bjaurūs. Aš nekvaila, bet to apdovanota tam tikru, kad ir salginiu jautrumu. Su tokiamis savybėmis aš išplėšiu iš gyvenimo visą, kas man patinka, kaip daro beždžionį, pragrauždama riešutą ir įsijimdama brandolį. Aš turtinga, nes jūsų turtas vienas didžiausių Prancūzijoje, o eženy jūsų vienturtė duktė – ir jūs netoks kietas kaip Sen Marteno vartų ir gete teatrų pjesių tėvai, kurie atima iš savo dukterų paveldėjimo teisę, kai tos atsisako apdovanoti juos anūkais. Be to, viską numatantys įstatymai neduoda jums teisės atimti iš manęs palikimą, bent jau visą, kaip neduoda teisės versti mane tekėti. Tai va, esu graži, protinga, tviskanti talentais – kaip sakoma, komiškose operose ir dar turtinga. Argi tai nelaimė, ponė? O jūs vadinate mane nelaimingąją. Matydamas įžūlę ir išdidžią dukters šypseną, danglaras nesusivaldė ir užriko. Bet kai į jį įsmigo klausimas ežinys žvilgsnis ir nustebė suraukti gražūs juodi antakiai, jis nusigrėžė ir beregint apsiramino, sutramdytas geležiniais atsargumo rankus. Viskas teisybė, šipsodamasis atsakė jis, tu ir esi tokia, kokia vaizduojasi, dukra mano. Įskyrus vieną dalyką, nenoriu tiesiai sakyti, verčiau pati atspėk. Eženiai žvilgtelėjo į danglarą gerokai nustebusi, kad jai ginčyje teisė į vieną perlą iš puikybės vainiko, kurį ji taip išdidžiai užsidėjo ant galvos. Dukra, toliau kalbėjo bankininkas, Tu puikiai man išaiškinai, kokiais jausmais vadovaudamasi tokia duktė, kaip tu atsisako tekėti. Dabar aš turiu pasakyti, kokie motyvai priverti tokį tėvą kaip aš reikalauti, kad tekėtum. Eženį linktelėjo, bet ne kaip nuolankiai ir klusni duktė, o kaip ginčytis pasirengęs priešininkas. Dukra, vėl tarė danglaras, kai tėvas pageidauja, kad jo duktė tekėtų, jis visuomet turi kokį nors pagrindą norėti tų vedybų. Vienus yra apsėdusi tavo jau minėta manija atgimti savo vaikaičius. Pasakysiu tau iš anksto, šitos silpnybės aš neturiu, šeimos džiaugsmams esu gana abejingas, galiu tai prisipažinti dukteriai, kuri pakankamai filosofiškai žiūri į tikrovę, supranta mano abejingumą ir už tai manęs nesmerkia. Puiku, tari Eženį, kalbėkime atvirai, tai kur kas geriau. Pati matai, kalbėjo Danglaras, kad apskritai nepritardamas tavo polinkiui į per didelį atvirumą, aš vis dėlto neatsisakau jo, kai to reikalauja aplinkybės. Tai va, aš tau išrinkau vyrą, ne tavo laimę rūpindamasis, nes teisybę pasakius, tuo metu mažiausiai galvoju apie tave. Tu mėgsti atvirumą, tikiuosi aš pakankamai atviras, Man pasidarė būtina, kad tu kuo greičiau ištekėtum už to žmogaus dėl tam tikrų komercinių sumetimų. Eženi kilstelėjo antakius. Taip ir yra mano dukra. Kaip turėjau garbės tau pasakyti ir nepyk už tai, nes pati mane privertai aiškintis. Patikėk, aš visai ne savo norų leidžiuosi į tuos finansinius aiškinimus, kalbėdamasis su tokia artistiška būtybė, kuri bijo įeiti į bankininko kabinetą, nenorėdama patirti nemalonių ir nepoetiškų įspūdžių bei jausmų. Bet tame bankininkų kabinete, į kurį vis dėlto teikėsi ateiti už vakar tūkstančių frankų, kuriuos kas mėnesį duodu tau smeigtukams, žinok, mano brangioji, tame kabinete galima pasimokyti daug ko, kas praverstų net jaunoms, tekėti nenorinčioms merginoms. Pavyzdžiui, ten galima sužinoti, gailėdamas tavo jautrių nervų, tą dalyką mielai pasakysiu čia svetainėje, kad kreditas bankininkui nelyginant sielą kūnui – Bankininkas gyvas turėdamas kreditą, kaip kūnas kvepuodamas. Vienas iki grafas Montekristas šiuo klausimu išdraužė man ištisą paskaitą, kurios aš niekada neužmiršiu. Ten galima sužinoti, kad kreditui senkant bankininkas virsta lavonu. Ir labai netolimoje ateityje tai atsitiks bankininkui, kuris turi garbės būti taip logiškai samprotaujančios dukters tėvas. Tačiau eženį ne tik nesulinko nuo smūgio, bet išdidžiai sitiesi. Bankrotas, paklausė jį. Labai tikslus žodis, dukra, tarė danglaras, draskydamasis nagais krūtinę, bet vis dar šypsaudamasis, kaip šypsosi beširdis, bet nekvailas žmogus. Taip, aš bankrutavau. Ai, ai, ai, tarė eženį. Aš bankrutavau. Taigi baisioji paslaptis atskleista, kaip sako poetas. O dabar, dukra, paklausyk – Kaip tu gali padėti man įsikapstyti iš tos bėdos? Ne dėl manęs, o dėl savęs. Pone, jūs blogas psichologas, sušuko Eženį. Jeigu manote, kad ta katastrofa mane labai jaudina. Bankrotas, o kas man darbo? Argi aš neturiu talentų? Ar aš negalėsiu kaip pasta, kaip malibran arba grizy užsidirbti tiek, kiek jūs niekomet man neduotumėte, nors ir pasakiški būtų jūsų turtai? 100 ar 150 tūkstančių livrų metinių pajamų, už kurias dėkausiu tik savo pačiai ir kurias gausiu ne taip, kaip tuos varganus 12 tūkstančių. Jie man visuomet įteikiami varstant rūškanai žvilgsniais ir priekaištaujant už išlaidumą. Aš gausiu tuos pinigus gėlėse paskendusi, aidint entuziastingiems šūksniams bei plojimams. Jeigu net neturėčiau talentų, jūs šypsotės, netikite tuo – Argi man nelieka veržimusi gyventi nepriklausomai, o nepriklausomybė man brangesnė už visus pasaulio turtus, brangesnė už gyvybę. Ne, dėl savęs aš nenusimenu, aš visuomet pajėgsiu susitvarkyti. Aš nebijau netekti savo knygų, pieštukų, rojalių, tie daiktai kainuoja nebrangiai, aš juos visuomet pajėgsiu įsigyti. Gal manote, aš sielvartausiu dėl ponios Danglar? Šito nebus. Jei neapsirinko, ji ėmėsi visų atsargumo priemonių ir jums grėsinti katastrofa jaus nepalies. Tikiuosi, jie apsisaugojo, bent jau nerūpinimasis manimi kliudė jai rūpinti savo turtu. Ačiū Dievui, ji nesikišo į mano gyvenimą, sakydama, kad aš myliu laisvę. Ne, ponė, iš pat mažumiais aš daug ką mačiau, daug ką pernelyg gerai suprantu, ir jūsų bankrotas nedaro man didesnių įspūdžių, negu jis vertas. Kiek save atsimenu, manęs niekas nemylėjo. Ką padarysi, savaime suprantama, kad ir aš nieko nemyliu. Dabar jums pasakiau viską apie save. Vadinasi, tarė danglaras, perbalės iš įniršio kilusio anaiptol ne dėl įžeistų tėvo jausmų. Vadinasi, tu atkakliai nori mane pribaigti. Pribaigti? Aš? Nieko nesuprantu, atsakė Eženį. Labai džiaugiuosi, tai palieka man vilties spindulėlį. Paklausyk manęs. Klausau, tari eženy, taip įdėmiai žiūrėdama į tėvą, jog šiam teko gerokai pasitempti, kad valdingas dukter žvilgsnis nepriverstų jo nuleisti akių. Ponas Kavalkantis, vesdamas tave, tarė danglaras, atsineša 3 milijonus dalies ir sutinka įdėti juos į mano banką. Tai labai miela, niekinamai pareiškė eženį lygindama pirštinaitis. Tai tu galvoji, kad aš ketinu pasiglemšti tuos 3 milijonus, paklausė danglaras. Visiškai ne. Tie 3 milijonai turi pavirsti mažiausiai 10 milijonų. Su dar vienu bankininku mes gavome koncesiją geležinkeliui. Tai vienintelė pramoniai šaka, kuri mūsų laikais užtikrina neregėtą pasisekimą, panašų į tą, kokį kadaise turėjo lo tarp mūsų gerųjų paryžiečių, tarptų išvėpelių spekuliantų su savo fantastinė Mississippi. Mano skaičiavimais, pakaks turėti milijoninę dalį nutiesto geležinkelio, kaip kad lo laikais kiekvienas tengiasi įsigyti bent po akrą plėšinių ant Ohajo krantų. Čia jau pinigų skolinimas už užstatą. Tai pažanga, nes už savo pinigus gauni 10, 20 ar 100 svarų geležies. Tai va, lygiai po savaitės aš turiu įnešti savo dalį 4 milijonus. Tie 4 milijonai, kaip aš jau minėjau, duos 10 ar 12. Bet kai užvakar buvau pas jūs, prisimenate, tarė Eženį, aš mačiau, kaip jūs inkasavote, rodus, taip sakoma, pušeštų milijonų. Jūs net parodėte man dvi išdo obligacijas ir buvote kiek nustebęs, kad tokios vertės popieriai neapakino manęs į džaibas. Taip, bet tie pušeštų milijonų ne mano, jie tik įrodo žmonių pasitikėjimą manimi. Demokratų reputacija pelnė man prieglaudų valdybos pasitikėjimą ir tie pušeštų milijonų yra jūs. Bet kuriuo kitu metu nesviruodamas jais pasinaudočiau, bet dabar visi žino, kokių didelių nuostolių esu patyręs, todėl, kaip jau minėjau, imu nustoti kredito. Bet kuriuo metu prieglaudų valdyba gali pareikalauti savo indėlio ir jei aš būčiau paleidęs jį į apyvartą, man tektų pasiskelbti bankrutavus. Aš ne prieš bankrotą, jeigu jis užuot užkabinės Elgetos krepšį padaugina turtus. Jeigu tu ištekėsi už kavalkančių ir aš gausiu iš jo 3 milijonus, pagaliau jei žmonės bent manys, kad aš juos gavau, mano kreditas beregint sutvirtės ir mano turtai, kurie jau antras mėnuo smenga į neišaiškinamus lemties man kasamas bedugnės, vėl užauks. Dabar supratai mane? Puikiausiai. Jūs atiduodate mane ir gaunate užstatų 3 milijonus, tiesa? Kuo didesnė suma, tuo daugiau garbės. Tas skaičius rodo tavo vertę. Ačiū. Dar vienas klausimas, ponė. Ar prižadate naudotis kavalkančio dalimi tik tai kaip faktu, visai neliesdamas kapitalų? Aš apie tai kalbu ne iš savo naudiškumo, bet iš sažiningumo. Aš sutinku padėti jums atgauti turtą, bet nenoriu būti jūsų bendrininkiai žlugdant kitus. Juk sakiau tau, sušuko danglaras, kad su tais trimis milijonais – Ar manote, kad galėsite įsinarpliuoti, neliesdamas tų trijų milijonų? Tikiuosi, bet su viena sąlyga – taus vestuvės turi įvykti. Ar galėsite išmokėti kavalkančiai 500 tūkstančių frankų, kuriuos skyrėte man dalies? Grįžęs iš merijos, jisai juos gaus. Gerai. Ką nori tuo pasakyti? Noriu pasakyti, kad gavęs mano parašą, jūs paliksite man laisvę tvarkytis pačiai. Žinoma. Tuomet gerai. Pareiškiu jums, ponė, kad esu pasirengusi tekėti už kavalkančių. Bet ką žadi daryti toliau? Čia jau mano paslaptis. Aš juk netekčiau savo pranašumų, jeigu sužinojusi jūsų paslaptį, atskleičiau savoje. Danglaras prikando lūpą. Vadinasi, tu sutinki padaryti keletą oficialių vizitų, kurie būtinai reikalingi. Taip, atsakė Eženį, ir po trijų dienų pasirašyti sutartį. Taip. Tuomet ir aš galiu tau pasakyti, gerai. Danglaras paėmė dukters ranką ir paspaudė. Bet keista, spausdamas dukters ranką tėvas nedryso ištarti ačiū vaikeli, o duktai net nešyptelėjo tėvui. Pasitarimas baigtas, paklausė eženys stodamas. Danglaras linktelėjo galvą, tuo parodydamas, kad jis jau viską pasakė. Po penkių minučių paneliai darmyjį ėmė skambinti rojeliu, o paneliai Danglar uždainavo Brabansijaus prakeikimą Desdemonai. Baigiant ariją, įėjo Etienas ir pranešė Eženį, kad karieta pakinkyta ir baronienį jos laukia. Tas abi moteris mes jau matėme pas Vilforos, iš kur išėjusios jos aplankė dar keletą pažįstamų. 23 skyrius Vedybų sutartis Praslinko trys parus nuo mūsų nupasakoto pokalbio ir išaušo diena – kai turėjo būti pasirašyta Eženį Danglar ir Andrijus Kavalkančių, kurį bankininkas atkakliai tebetitulavo kunigaikščių vedybų sutartis. Buvo penkta valanda po pietų. Lengvas vėjelis šiureno medžių lapus sodelyje prieš Montekristo namą. Grafas rengėsi išvykti ir jau gal ketvirtis valandaus kieme trypė pakinkyti arkliai, kuriuos vos nulaikė ant pasaustai sėdys vežėjas. Tuo metu pro vartus įlėkė elegantiškas fajetonas – su kuriuo mes jau keletą kartų esame susidūrę, kad ir tą atmintiną vakarą Otejyje. Iš jo neišlipo, o šokte iššoko ant priengio laiptų Andrija Kavalkantis, toks tviskantis, toks spindintis, lyg būtų rengęsis vesti kunigaikštytę. Savo papratimu jis familiariai pasiteiravo apie grafų sveikatą ir lengvai užbėgęs laiptais į antrą aukštą, laiptų aikštelėje susidūrė su pačiu grafu. Pamatė svečią, grafas sustojo o Andrija Kavalkantis jau buvo įsibėgėjęs ir niekas negalėjo jo sustabdyti. Labadiena, brangusis ponė Montekristai, pasveikino jis grafą. A, ponas Andrija, tarišis kaip visada kiek pašaipi balsu, kaip gyvuojate? Kaip matote puikiausiai, atvykau pas jūs šnektelėti apie daugybę dalykų, bet pirmiausia sakykite, ar ruošiateis išvažiuoti, ar ką tik grįžote? Ruošiuosi išvažiuoti. Kad jūsų negaišinčiau, seisiu į jūsų karietą, jei leisite, o Tomas seks paskui su fajetonu. Ne, tarė grafas, su vos pastebima panieko šypsena, anaip tol nenorės rodytis viešumoje su tuo vyruku. Verčiau išklausysiu jūs čia, brangusis ponė Andrija. Kambaryje padagiau šnekėtis ir nėra vežėjų, kuris gaudytų kiekvieną žodį.